حديث يكسد هشت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند صدمة الأولى رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند صبر همان است که در آغاز مصیبت باشد در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتان را آگاه می کند که ای امتان آگاه باشید ای مسلمانان آگاه باشید صبر که الله زلجلال میگوید این الله مع الصابرین خدا همراه صبر کن هاست این صبر تنها با کسانی هست که در آغاز مصیبت صبر می کند هر انسان مصیبت بر سرش می آید و آن انسان صبر می کند الله زلجلال با اوست الله زلجلال همراهی صبر کنایی هست که در اول مصیبت صبر میکنند نه اینکه بعد از مصیبت گذشتن بعد از یک هفته و دو هفته بلکه در ابتدای مصیبت هر انسان صبر بکند الله زلجلال همراه او است این حدیث از کتاب صحیح بخاری